Septintas skirsnis Teinota 1262 metų vasarą atsirevanšavo už nesėkmę prie Ceisio. Jo vadovaujama didelė lietuvių kariuomenė nusiaubė Mozurijos Plotsko kunigaikštyje, žuvo kunigaikštis Zemovitas ir Kulma. Lietuvių kariaunos gavo nemažą grobį, o sukilę prūsai rimtą paramą. Trenota galėjo pateisinti savo pasirinktą veiksmų kryptį – įvykiai karaliaus dvare stumė jį dar toliau. 1262 metais mirė Morta ir Mindaugas vedė jos jaunesnėje seserį, timdamas ją iš vieno nalšiaus kunigaikščių Daumantu. Treniuotai pajutusiam savo populiarumą, atsirado proga susimokyti su žeistuoju Daumantu prieš Mindaugą. Tuo tarpu įvykiai plėtojusi dar durbės mūšio nubriežta linkme. 1262 metų rudenį Tautvilas parėmė naugardiečių žygį į Livoniją. 1263 metų vasario 9 dieną prieš tai apiplėšusi vakarų Estijos pakrantę lietuvių kariuomeniai vadovaujama trenioto sumušė livoniečius prie Daugav gryvos. Tačiau tų metų sausio mėnesį vokiečiai paėmė kuršių, lašių, merkių ir gruobiniais pilis. Faktiškai Algmino ir treniuotos baltiškoji politika tik padidino lietuvių kariaunų grūbį, bet nieko svaresnio nedavė. Tiesa, vienas svarbus laimėjimas buvo pasiektas. Žemaitija vėl susijungė su Lietuva. Šio susijungimo svarbą Lietuvoje gerai suprato. Gal savo, gal Mindaugo tikslais, treniuota susimokė su Daumantu, kaip tik buvo nuvykęs į Žemaitiją. Pats Mindaugas aktyviai naudojusi kaimynų silpnumu, siūsdamas kariuomenę plėšti jų žemių. Kareunų diduomeniai tuo siekia atsigriepti už jaus prilaikymą šeštajame dešimtmetyje ir patirtus nuostolius per Burundajaus antpuolį. 1263 m. rudenį buvo surinktas didelis žygis į Brianską. Žygis nepavyko, bet ne šis pralaimėjimas buvo lemtingas Mindaugui. Kariuomenės įsiuntimu pasinaudojo Daumantas iš netyčių užklupęs Mindaugą ir nužudydamas jį su sūnumis Rukliu ir rupeikiu. Trenota nusimetė kaukę, palaikydamas žudiką. Vaišelgai teko skubiai bėgti į Pinsko kunigaikštyje. Šitaip treniota daumanto rankomis pašalino ne tik Mindaugą, bet ir jo sūnus. Tuo pačiu tautvilas ir treniota tapo artimiausiais Mindaugo giminaičiais, turinčiais realią jėgą. Tarp jų kilo varžybos pasibaigusios tautvilo nužudymo 1263 metų pabaigoje. Užėmusį sostą treniutą pripažino Mindaugo domenas, kitos rytų Lietuvos žemės ir Žemaitija. Mindaugas jau buvo pasiekęs tiek, kad net ir jį nužudžius nebuvo kalbos apie valstybės išdraskimą. Kartu su treniuota Lietuvoje laimėjo pagonybė. Lietuva žengė didelį žingsnį atgal – bet užsibrieštoji baltiškoji politika buvo tęsiama. 1264 metų pirmoje pusėje jungtinė lietuvių ir jotvingių kariuomenė puolė vėluvaus pilį Prūsijoje. Apgultis nepavyko, bet veiksmų pobūdis ir žygio kryptis rodė, kad kartojami 1262 metų kulmo veiksmai. Treniota buvo vienintelis Lietuvos valdovas kreipęs veiksmus Prūsijos link. Tarptautinį pripažinimą praradusiai Lietuvai baltiškoji politika buvo geriausia išeitis, tačiau valstybė tokiems uždaviniams dar nebuvo pribrendusi. Lietuvos visuomenė kaiminėse šalyse dar nepajėgė statyti pilių, aprūpinti jas ištekliais ir įgulomis. Plėsdama savo valdžią į rusų žemės, jį rėmėsi pačių rusų struktūromis, prie kurių prisitaikydavo atėję lietuvių kunigaikščiai. Baltų gentyse tokių struktūrų dar nebuvo – Žinoma, kitos išeities Lietuva neturėjo, todėl treniota darė, ką galėjo. Tačiau prasidėję kruvini valdančiosios dinastijos vaidai tęsėsi toliau. 1264 metų viduryje Vaišelgo šalininkai treniotą nužudė. Baltiškoji Lietuvos politikos kryptis nutrūko. G. Stačiatikiškieji Mindaugo apigonai. Vaišelga pasodino į sostą Mindaugo kariauninkai. Lietuvo žemė be kliūčių pripažino jį didžiuoju kunigaikščiu. Vaišelga parėmė senas Mindaugo talkininkas, Nalšiaus ir Palacko kunigaikštis Gerdenis, tačiau dauguma Nalšiaus ir Deltuvos kunigaikščių palaikiusių nužudytą į treniotą ir prijautusių Daumantui, Vaišelgos nepripažino. Jiems įveikti Vaišelga trūko jėgų. Lietuva suskilo. Vaišelgai pravertė jo glaudus ryšiai su Haliču. Jam paremti – 1264 metų antroje pusėje į Lietuvą džygiavo Haličėnų kariuomenė vadovaujama Vaišelgos Svainio Švarno. Sujungtos Vaišelgos ir Švarno jėgos įsiveržė į Deltuvą ir Nalšę. Atkakli kova nusitėsi į 1265 ir gal net 1266 metus. Nors Vaišelgai Švarnui nelengvai teko imti pilį po pilies – tačiau jų priešai nesugebėjo susijungti ir galiausiai buvo sunaikinti. Dauguma jų žuvo, nalšienai pabėgo, šiukšta į Livoniją, daumantas į Pskovą. Didelė Deltuvos ir Nalšiaus dalis buvo prijungta prie didžiojo kunigaikščio domenų, o Ešelga sutvirtino savo padėtį. Apie jo santykius su žemaičiais duomenų neturime. Su Livonijos ordinu Vaišelga užmesgė gerus santykius, tačiau nepatvirtino jokios Mindaugo žemių donacijus. Iš pradžių jo taryboje vyravo rusai, bet sutriuškinus Deltuvos ir Nalšiaus opoziciją įsigalėjo lietuviai. Tapęs Pskovo kunigaikščių bėglys Daumantas keršijo vaišelgą rėmusiam Gerdeniui 1266 metais Daumanto vadovaujami Pskovėnai nusiaubė Nalšę ir pagrobė Gerdenio žmoną ir sūnus. Daumantas pakartojo puolimą 1267 metais. Mūšyje Gerdenis žuvo. Šie polimai vertė Vaišelgą orientuotis į Haličą. Lietuvos politika tapo pasyvi, nustota remti Vokiečių ordino puolamas Baltų gentis. Tuo tarpu Livonijos ordinas sėkmingai malšino kurščius. 1263 metais skrito Kretinga ir Impiltis, 1264 metais Griežė. 1267 metų viduryje – kuršiai kapituliavo. Paskutinis didelis prūsų laimėjimas buvo Bartensteino paėmimas 1264 metais. Po to išiškėjo jau kryžiuočių persvara. Ankstesni lietuvių žygiai, nors ir nepajėgė vokiečiams sutrukdyti imti baltų pilis, vis dėlto gerokai lėtino jų puolimą. Dabar nebuvo ir to – Pas Vaišelgą bodėjusi pasaulietiškų gyvenimų vertusių jį palikti Burundajaus antpolio Mindaugo nužudimo metu įsilgtą vienuolyną. Imdamas valdžią, jis davė įžadą, kad po trejų metų vėl taps vienuoliu. Iš tikrųjų, Vaišelga taip ir padarė 1267 metais, užleisdamas Lietuvos sostą Švarnui. Galičienų tapimas didžiuoju kunigaikščiu pavertė Lietuvą Haličio protektoratu. Ne Vaišelga, nei Švarnas dar neorganizavo stačiatikiškųjų parapijų, bet stačiatikių tikėjimą ėmė priimti lietuvių diduomenį. Yra žinoma, kad stačiatikiais tapo Kernaviais kunigaikščio traidenio brauliai Bardys, Liesis, Sirputis ir Svalkenis. Pašvarnas labiau rūpinosi savo valdomis Haličo žemėje, Holmo kunigaikštyje. Visą tai grėsė Lietuvos rusifikacija, jos įjungimų į Haličo ir Voluinės politinę sistemą. Kaip ir Vaišelga, Švarnas netrukdė plėstis Vokiečių ordinui. Tuo tarpu Europoje priešiškos Lietuva jėgos naudojo prieš ją Mindaugų įgytą į Šventojo Petro Leno statusą. Čekijos karalius Premislas II 1268 metais buvo popiežiaus Klemenso IV pripažintas Mindaugo įpėdiniu ir gavo leidimą atsikariauti iš pagonių Lietuvos karalystę. Premislas II veikiausiai siekė čia įkurdinti savo vasalais Lenkų kunigaikščius. 1267-1268 metų sandūroje jis atvyko į Prūsiją, bet turėjo skubiai grįžti užpuolus jų žemės bavarams. Mirus vyskupui Kristijonui po 1271 metų Lietuvos vyskupo pareigybė nebuvo panaikinta – Dar 1291 metais juo buvo vokiečių ordino brolis kunigas Jonas. Šie vyskupai gyveno Vokietijoje ir buvo tapę politiniais ordino įrankiais. Taip Mindaugo pasiekto Lietuvos tarptautinio pripažinimo liekanos virto jos priešų diplomatinių manipulacijų priemonė. Kadangi Mindaugo krikštas ir karūnacija panaikino vokiečių ordino anksčiau gautų koncesijų galę Lietuvai užkariauti – Teordinas paėmė į savo rankas misijinę Lietuvos vyskupiją ir kaupė autentiškas Mindaugo donacijas bei jų falsifikatus. Susiklaušiusi padėtis nebetenkino lietuvių diduomeniais. Ji nenorėjo prarasti sukurto Lietuvos valstybingumų. Juo labiau ją pykino pasivumas kryžiuočių atžvilgių. Valstybės organizacija leido atnaujinti lietuvių žygius į Livoniją, kaip tą parodė treniuotos veiksmai. Šie žygiai buvo efektyvesni už padrikų senesniųjų kartų kareunų antpolius. Švarno elgesys visą tai žlugdė. Jam priešiškos jėgos susitelkė ir iškėlė kernavės kunigaikštį į traidenį, netiesiogiais giminystės saitai susijusiai su Mendaugo šeima. 1269 metais traidenis švarną išvėjo ir užvaldė padidėjusį Vaišelgos domeną. Laimėjo tautinė dinastija ir tautinė politika. Lietuva galutinai pasuko treniotos nužymėtą linkme. Ketvirtas. Ankstyvausios valstybės konsolidacija. 13 amžiaus paskutinis trečdalis, 14 amžiaus pradžia. A. Lietuvos karinės monarchijos susidarimas ir jos pozicijų įtvirtinimas. Lietuva apgynė savo savrankiškumą ir atnaujino aktyvę politiką tuo metu, kai Vokiečių ordinas dar nebuvo galutinai veikęs prūsų ir žiemgalių. Tai buvo palanki jai aplinkybė, nes ištrūkti iš stiprios haličio ir voluinės įtagos reikėjo nemažų pastangų. Traidenis atlaikė kovą su voluiniečiais, kurioje žuvo jo broliai Bardys, Liesis ir Svalkenis. Vis dėlto tenkinant diduomenės norus, lietuvių kariuomenė jau 1270 metų vasario mėnesį apiplėšė Saremą. Grįžtant į žemyną, ant sasiaurio ledo ties karuse, jai pastojo kelią Livonijos ordino bei vyskupų, Taip pat Šiaurės Estijos Danų jėgos vadovaujimus krašto magistro Otono Lutembergu. Lietuviai polimą atrėmė ir privertė vokiečius atsitraukti, žuvo magistras ir 52 ordino riteriai, bet ir patys neteko 1600 vyrų. Šie nuostoliai lietuvių polimų nesustabdė, netrukus buvo sumuštas ir žuvo Livonijos ordino vicemagistras Andrius Vestfalas, krito ir 20 ordino riterių. Lik ir kartojusi treniotos laikų situacija. Lietuvių kariaunus plėšė Livoniją, o vokiečiai slinko į priekį. Žiemgaloje 1271 metų pabaigoje Livoniečiai paėmė Tervetę, 1272 metų pavasarį Mežuotne, o tų pačių metų vasaros pradžioje Raktę. 1272 m. birželio mėnesį žemgaliai kapituliavo. 1274 metais kryžiuočiai galutinai numalšino prūsus. Vokiečiai pasiekė ribas, iš kurių juos buvo išmušęs durbės mūšis. Bet šį kartą jie jau ėjo toliau. Tais pačiais 1274 metais Prūsijos kryžiuočiai puolė Nadruvius ir Skalvius – o Livonijos ordinas apie 1273 metus pastatė daug pilio tvirtovę prie Dauguvos. Kaip tik 1272-1275 metais Vokiečių ordinas gavo naujas popiežiaus koncesijas Prūsijai. Traidenis Daugpilio tvirtovės pastatymą įvertino kaip Lietuvos teritorijos užgrobimą ir to jau pat atžygiavo prie jos su didelę kariuomenę. Lyginant su ankstesniais veiksmais, lietuvių polimas buvo kur kas geriau techniškai parengtas, bet vis dėlto daug pilio jie nepaėmė. Tačiau šiuo atveju svarbesni buvo ne paskiri laimėjimai, o išriškėjusios strateginės Lietuvos galimybės. 1274 m. balandžio mėnesį pats Traidenis užpuolė Haličo kunigaikštį Leoną, iki tol kariauta tik su Voluinė ir užėmė Drohičiną. Haličienus paremė totoriai. 1275 metais Haličio kunigaikštis Leonas, Volūnės kunigaikščiai Stislavas ir Vladimiras, remiami kitų rusų kunigaikščių ir Jagurčino vedamų totorių, įsiveržė į juodąją Rusiją. Rusai atsėmė Drohičiną, buvo sudegintas Naugarduko miestas ir priešpilis, bet Naugarduko pilis, veikiausiai ginama traidenio brolio Sirpučio, atsilaikė 1276 metais buvo sudaryta taika. Šio karo nebūtų intensyvaus, jo metu haličianai puolė jotvingius, o lietuviai siaubė Liublino sritį Lenkijoje. Visą tai rodo jėgų įsibalansavimą Lietuvos pietų pasienyje ir Haličio hegemonistinių pretenzijų žlugimą. Vis dėlto jėgą sukaupti pietuose reikėjo ir 1276 metais buvo sudarytos trumpos paliaubos su Livonija. 1276 metais Traidenis įkurdino atbėgusius iš Prūsijos barčius pietų Lietuvoje ir juodosios Rusijos pilyse. Tokios priemonės bei karo veiksmų pietuose ir šiaurėje suderinimas, greta techniško nors ir nenusisekusio daug pilio apgulimų, liudija apie didelę Lietuvos karinės organizacijos pažangą – Valstybė jau sugebėjo įkurdinti karinius kolonistus, vadinasi, jau buvo įvaldoma žemėj valdos fondas ir mesgėsi žemės renta. Visą tai stipri didžiojo kunigaikščio valdžia organizavo karo tikslais. Tuo pačiu Lietuvoje kūrėsi karinės monarchijos modelis. Esamoje apsuptyje tai buvo geriausia išeitis. Šie poslinkiai jau veikia 80-mečio pabaigos įvykius. Nors Lietuva ir nesugebėjo paremti skalvos bei nadruvos kurias kryžiuočiai 1274-1277 metais užkariavo. Nemaža skalvių ir nadruvių dalis pasitraukė į Lietuvą. Skalviai, panašiai kaip ir prūsai, įkūrė Žemaitijoje ir Kauno apylinkėse karinės gyvenvietės, sustiprinusias Lietuvos gynybą. Nadruviai apsigyveno rytų Lietuvoje. 1277 m. spalio mėnesį jungtinė lietuvių ir jautvingių kariuomenė nuniokojo kulmą. Visi šie veiksmai akivaizdžiai rūdė stiprėjančią ir pradedančią duoti vaisius baltiškąją politiką. Bent jau žygiais Lietuva sugebėjo paremti atkakliausius vokiečių ordino priešus, priglaudė bėglius ir tai drąsino dar kovojančias baltų gentis. Todėl ir Nadruvos kulto centras ateinant kryžiuočiams persikėlė į Lietuvą. Skalbėms, nadruvėms, jūtvingiams, žiemgaliams, be paklusimų užkariautojams atsirado dar ir pritapimo prie Lietuvos arba pasitraukimų į ją alternatyvą. Traidenio asmenyje Lietuva rado talentingą strategą ir organizatorių, sugebantį tikslingai pasinaudoti atsirandančiomis galimybėmis ir vykusiai derinti taktinius veiksmus. Tai buvo būtina. Prūsų ir kuršių sukilimai išgelbėjo Lietuvą nuo vokiečių intervencijos, jai kritiškame 70-metyje -me pasibaigė. Livonijos ordinas, kaip rodė daug piliau įkūrimas, jau tiesiogiai ėmė pulti Lietuvą, Prūsijos kryžiuočiai 1277 metais pradėjo Sūduvos nukariavimą, o Haličas ir Voluinė vis dar ieškojo progos atsigriepti už savo 80-mečio pirmosios pusės nesėkmes. 1276 metais gautas atokvėpis truko neilgai – 1278-1279 metų žiemą Voluinės kunigaikščiai Stislavas ir Vladimiras, Haličo kunigaikščio sūnus Jurgis, talkinami Mamšėjaus vadovaujamų totorių, vėl puolė Lietuvos valdas juodojoje Rusijoje. Naugardukas nuo totorių apsigynė, o apgulusius gardina rusus nuvijo staigus prūsų įgulos išpuolis. Taigi puolimą atrėmė vietiniais paėgos, kas labai pravertė, nes 1279 metų vasario pabaigoje Lietuva užpuolė Livonijos ordino ir Šiaurės Estijos Danų kariuomenį. Livoniečiai įsiveržė giliai, buvo nusiauptaus kernavės apylinkiais. Vietoje esantys karo pašauktiniai galėjo greitai susirinkti ir lietuviai pasivėjo grįžtančią ordino kariuomenę jau Livonijos teritorijoje. Kovo penktą dieną ties Aiskrauklę – Ji buvo skaudžiai sumušta žuvų krašto magistras Ernestas Rasburgas, 71 ordino riteris ir Danų vadas Eilartas. Mūšio metu vokiečių kariuomenę paliko žiemgaliai. Jų kraštas tuo jau pat sukilo ir išvėjo vokiečių įgulas bei administraciją. Aiskrauklė buvo svarbus taktinis Lietuvos karinės monarchijos ir baltiškosios jos politikos laimėjimas. Žiemgalių kunigaikštis Nameisis – pripažino Traidenio viršenybę, o Traidenis savo ruoštų prieimė jį į didžiojo kunigaikščio tarybą. Nameisio vadovaujama lietuvių kariuomenė 1281 metų rudenį nusiaubė Sambiją, blokuodama kryžiuočių prieigas į Sūduvą. Žemaičiai gana energingai padėjo žiemgaliams gintis nuo livoniečių. Klaustėsi vieninga strategija apimanti pačiaus Lietuvos žiemgalių ir jotvingių veiksmus – Visuotinis žiemgalaus pritapimas prie Lietuvos leido jos diduomeniai įsilieti į iškylančius lietuvių žemvaldžius. Tačiau tai buvo tik pati pradžia ir aiskrauklė vis dėlto buvo vien taktinis laimėjimas. 1283 metais Prūsijos kryžiuočiai baigė užkariauti Sūduvą, kaip ir Skalvos bei Nadruvos atveju – Nemažai jautvingių pasitraukė į Lietuvą ir išmargino jos pietų ir pietryčių toponimiką Dainavaus, taip lietuviai juos vadino kaimais. Žiemgaliams sekėsi geriau. Visą devintą dešimtmetį jie treminėjo Livonijos ordino puolimus. Vis dėlto didžiojo kunigaikščio kariuomenė nors pasiekdavo ir pietų Estiją, Žiemgaloje nepasirūdė. Baltų aneksuose Lietuva dar nepajėgė statyti pilių ir laikyti įgulų – Jo strategija ir politika tebelėmė nedidelę žemėj valdatę turinčiaus diduomenės grobio įgyjimų tradicijus. Traidenių laikais greta naujų poslinkių jos dar vyravų. Nepaisydami sunkiaus padėties šiaurės ir pietų pasienyje, lietuviai 1278 metais nusiaubė Lenčico sritį Lenkijoje. Siekdamas išvengti lietuvių antpuolių, Mozurijos Plotsko kunigaikštis Boleslovas II 1279 metais vedė Traidenio dukterį Gaudemundą, gavusią krikščionišką Zofijos vardą. Tai būdingai susijungė sena lietuvių kareunų praktika su gimstančia valdovų dinastinė politika. Traidenis mirė apie 1281-1282 metų sandūrą. Istoriografijoje 13 amžiaus 90 metais laikomas vidiniu Lietuvos pakrikimu – bet tai veikiau vokiečių ir rusų šaltinių informacijos apie Lietuvos valdovus stoka. 1285 metais žuvo didysis Lietuvos kunigaikštis Domantas, vadovavęs Lietuvių antpolių į Tverės rytį Rusijoje, o devintojo dešimtmečio pabaigoje jau minimi valdžiusių Lietuvą kunigaikščių disponavusių tvirtą valdžią vardai. Visą tai leidžia manyti, kad valdžiaus testinumas Lietuvoje nesutriko. Karinė Lietuvos monarchija susiformavo – Šitokią raidos kryptį lėmė iš dalies silpnų ir iš dalies stipresnių bei agresyvių Lietuvos kaimynų aplinka, taip pat išryškėjusi jos politiniai ir kultūriniai izolacija. B. Išorės poveikių Lietuvai įsibalansavimas. Galima sutikti ar nesutikti su Arnoldo Toynbee iššūkio teorija, bet jeigu ją norėtume taikyti Lietuvos istorijai, tai XIII amžiaus pabaiga taptų gerų pavyzdžių šiai teorijai pailustruoti. Pasiekęs Nemuną, Vokiečių ordinas buvo ties juo sustabdytas. Prasidėjo ilgas pozicinis šimtmečio karas. Ordinas spuolė, Lietuva gynėsi ir tuo pačiu ar beveik tuo pačiu metu prasidėjo intensyvaus rusų žemių jungimo prie Lietuvos procesas, chronologiškai beveik sutampantis su gynybiniu karu vakaruose ir šiaurėje. Nuo 13 amžiaus 90-mečio pabaigus rašytiniai šaltiniai išryškina valdančiąją dinastiją, istoriografijoje vadinamą Gediminaičiais. Pirmas, nebejotina jai priklausęs kunigaikštis, buvo Butigeidis, vardu minimas nuo 1289 metų. Apie anoniminį Lietuvos valdovą vokiečių kronikininkas užsimena 1286-1288 metų įraše, taigi tiek laikydami šį anonimą būti geidžiu, tiek jo nelaikydami, beveik neturime pertrūkio tarp 1285 ir 1289 metų vardais minimų Lietuvos valdovų. Tai patvirtintų genealoginį ryšį tarp Domanto ar Traidenių ir Gediminaičių. Tačiau net ir tokiu atveju – Šio ryšio veikiausiai būta šalutiniu, nes 14 amžiaus pabaigos gediminaičių genealoginė tradicija giminės pradininkų laikė net raidenį ar domantą, o jokių kitų šaltinių nepaminėta skolmantą. Gediminaičių dinastija rėmėsi tuo pačiu Mindaugo ir Vaišelgos praplėstų valdovo domenu. Lietuvo žemė ir didelę Nalšios bei Deltuvos dalimi. Kaip ir traidenių laikais, svarbiausi domeno centrai buvo Vilnius ir Kernaviai. Jie jau ryškiai įsiskyrė pilių hierarchijoje, o Voruta prarado jai Mindaugų suteiktą reikšmę. Jei nebūti geidžio, tai jo artimiausių įpėdinių laikais prie Vilniaus ir Kernavės prisidėjo trečias svarbus centras – senieji trakai, o Vilnius iškilo kaip nuolatiniai saustiniai. Sosnės išiškėjimas sutapo su galutiniu didžiojo kunigaikščio ir submonarcho iškilimu virš kitų valdančiosios dinastijos narių. Tokia struktūra žymėjo kur kas stipresnės didžiojo kunigaikščio pozicijas, lyginant ją su Mindaugo ar Traidenio laikais, kuomet valdovą supo ištisa jo brolių, brolėnų ir seserėnų terpiai. Greta monarcho ir submonarcho šią vietą įsikovodavo labiausiai iškilęs valdovo brolis ar sūnus – išryškėjo ir nuolatinėmis jų rezidencijomis tampantys centrai –